Evo nam, braćo i sestre, časnog posta, evo nam prilike za susret sa svojom dušom, za susret, za susret sa samim gospodom. Dao nam je Bog ovo vreme radosti, ovo vreme da malo pobedimo duh gordosti, duh ovoga sveta, da pobedimo u sebi, da se posvetimo sebi, svoju dušu, a crkva je tu svesredno da nam pomogne u tome i vidimo da crkva akcena ovoga posta ne stavlja na podvig, već na pokajanje, na smirenje, da izađemo makar malo smireniji, da se suprostavimo tom duhu gordosti, duhu laži, duhu straha i slabosti koji sve nas sa svih strana saleći, a Gospod zna da možemo i u ovo vreme nam pokazuje da duh sveta nije duh koji je determinisan, koji moramo da živimo, već duh Božji, da ispuni naše srca. A da bi počeli, moramo početi onako kako nam crkva daje putokaze, a evo prvi je to praštanje, zato i post ulazimo upravo do praštanog večernjeg i danas rekao smo da od srca, oprostimo jedni drugima, evo uz ovu molitvu je prema Sirina, koju crkva svakodnevno tokom posta predlaže vernima i koju mi kući svoju da izgovaramo, da ono što nam smeta, kako već sveti Jefrem govori, duha lenjosti, duha mrzovolje, da odagna gospod od nas, da budemo bodri, da budemo čili u podvigu, E, ne samo radi podviga, već da umrtvimo svoje palu prirodu, svoje želje koje nas vode u rastrojstvo duhovno i telesno, koje je danas, vidimo, dostiglo da i do nekih razmera, već koje prevazilaze granice normalnog. A gospod je dao časni post da se vratimo u te granice, granice blagodatnog, granice koje prelaze već posle u bezgranično polje Božje ljubavi, da ovaj post iz dana u dan nas sve više vodi ka tome da ne budemo sumorni, da ne vide kako gospod danas reče ljudi u evanđelju na ljudi gde postimo već, da budemo radosni što imamo tu mogućnost da postimo i da se za Hrista borimo, da pobedimo to zlo u sebi a onda ćemo i zlo oko sebe Božjom milošću i blagodeću. Tako da ćemo sad polako svi da prvocelivamo ikonu, da uzmemo najpre blagoslovo Svete Trojice koja je domaćin u ovom hramu, onda častnim krstom i da, da tražimo blagoslov i oproštaj od svetih mučenika, a posle redom sveštenika i jedni od drugih da zatražimo blagoslov za ovaj post i oproštaj za sve što zagreši smo tokom ove protekle godine. Tako, oci, braće, sestre, prostite meni grešno sve što vam sagreši, delom, rečju i mišlju.